الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo تريكم ni موزو ربيع الثاني wa Rabiu Thani mwaka wa 1443 katika darsa ya kitabu ahadithu al-akhlaq لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندلينا الفصل الرابع حقوق الوالدين أحاديث zilizokuja katika kututahadharisha na kutuonya kutokamana na kuwaasi wazazi wawili قال الشيخ حفظه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم نتوم صلى الله عليه وسلم سيما أميانغمية كرجلية مرتاتو ni raghima amfi inshaallah tutaelezea huku mbele kwa maana yake moja katika maana yake ni kuwa ameangamia yule ambaye atawadiriki wazazi wake wawili katika utu uzima wao au mmoja wao kisha asiwe ni sababu ya yeye kuingia peponi bimaana mzazi wako kumfanyia wema ni katika sababu za kuingia peponi na huyu huyu mzazi kumfanyia uovu ni sababu ya wewe kuingia motoni kuna katika neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumpa mja wake ni kumjaalia akawakuta wazazi wake katika utu uzima akiwa yeye ana nguvu zake aweza kuwasaidia wallahi hii ni neema kubwa sana wengi katika watu wameikosa wa mtu amepata neema imma wazazi wake wawili au mmoja katika wazazi wake yuko hai katika utu uzima wake na yeye aweza kumfanyia wema basi ajue ni mlango katika milango ya pepo yule mzazi ni mlango katika milango ya pepo jibidiishe sana awe ni sababu ya wewe kwenda peponi kinyume chake basi utakuwa ni katika wale walioangamia raghima anfu utakuwa katika wale walioangamia قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال متوم صلى الله عليه وسلم siku moja apanda juu ya mimbar huku yasema amin amin amin قيل له يا رسول الله ما كنت تصنع ما ما كنت تصنع هذا mtume sallallahu ya rasulullah hukuwa ni mwenye kufanya hivi kwa nini umeitikia amin amin amin mara tatu ulipokuwa panda mimbar faqala li qala jibril mtume salama akasema faqala qala li jibril ameniambia jibril رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة ameangamia mja ambaye amewadiriki wazazi wake wawili au mmoja katika wazazi wake wale kisha haikuwa sababu ya yeye kuingia peponi qultu amin akasema amin na iwe hivyo ambaye atawapata wazazi wake wawili au mmoja wao katika utu uzima wao kisha asiingie peponi basi na mwana wa kuangamia akaitikia mtu Muhammad sallam amin subhanallah dua yaombwa na Jibril yaitikiwa na mtu Muhammad sallam wallahi khatari sana huyu kuangamia kwake hakuna shaka kabisa kuwa amfanyia uovu mzazi wake kiasi cha kuwa ikawa ni sababu ya kuingia motoni badala ya kumfanyia wema ikawa ni sababu yeye kuingia peponi ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له na ameangamia mja mja ambaye ameidiriki ramadhani kisha asisamehewe madhambi yake yani bimaana ramadhani haikuwa sababu yeye kufutiwa madhambi yake fakultu amin na aangamie huyo amin allahumma stajib wa aangamie yule mja ambaye ataidiriki ramadhani kisha asisamehe sababu ni mwezi wa Allah kuwasamehe watu ni mwezi ambao waumini huwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala na Allah huzifungua rehma zake na hili ni jambo kila mmoja wetu alilahid katika maisha yake wewe angalia katika miezi yote ukifika mwezi wa Ramadhan mambo yanabadilika mpaka wakati mwingine kuna vitu ambavyo huvipati katika riziki kwenye miezi mingine Allah akaleta katika mwezi wa Ramadhan na hili ni jambo mulahab namna Allah anavyofungua rehma zake katika mwezi huu kisha wapita ule mwezi ambao ndani yake kuna saum ndani yake kuna ibada ya qiyamul layl ambayo yasaliwa watu kwa jamaa na kuna mengi na mengi katika ibada ambazo waislamu wafanya na katika mwezi huu kuna usiku wa Lailatul Qadri usiku wenye cheo ambao ibada ndani yake khairun min alfi shahr kisha watoka huu mwezi jamaa hakusamewa madhambi yake mwana wa kuangamia huyo آمين نانغبي قال ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت أو ذكرت عنده عفوا رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين na امجا mja ambaye wewe utatajwa mbele yake anatajwa mtume Muhammad وسلم kuna watu hufunga midomo hivi mpaka mdomo wanuka amswalii mtume ankatum mm. mm. amsikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sasa hivi tumemtaja mara ngapi mtume sallam kuna watu wankaa tizamu basi wewe katika kuangamia shauri yako ushaambiwa amin na aangamie ambaye atatajwa mtume Muhammad sallam mbele yake kisha asimswalie na huu ni bakhili hakuna mfano wake albakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya bakhili ni yule ambaye nitatajwa mbele yake kisha asiniswalie kwa unaposikia mtume sallama atajwa basi pale pale fanya nini mswalie mtume sallam alayhi salatu wassalam kwa usikia mtume sallam mtajwa sema allahumma salli sallam ala muhammad alayhi salatu wassalam hizi njia mbalimbali za kumswalia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam na hakuna sehemu au hakuna watu ambao wamswalia mara nyingi mtume sallam kama ahlul hadith sababu sasa hivi sisi tusoma hadithi za mtume sallam kila tunachokisema tunasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara ngapi hapa ukikaa katika kikao cha ilmu utasikia kuswaliwa mtume sallam mimi nashangaa sana kisha ahlul bid'ah wanyoshe vidole ahlusunna sunna kuwa wale hawamswalii mtume wale hawampendi mtume nyimo mjua mtume sallam kweli mumfahamu mtume sallam hivi nyimo dhania kumswalia mtume sallam kupiga ngoma yani mpaka mpige ngoma ndio namswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ha masahaba walimuuliza ya rasulullah عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك tukusalie vipi ya rasulullah akawafundisha salati ibrahimia ilikuwa pale pale manake ni wakati wa bayan pale haijuzu kwa mtume salama kuwaficha chochote sababu anauliza swali la yajuzu taakhiru albayan inda waqti alhaja angewaambia kuniswalia mimi shika ngoma piga kisha uanze kumswalia a amewafundisha namna ya kumswalia hakuna kitu nituachia mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa nitufundishe kwa akitajwa mbele yako mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mswadie bwana usifunge mdomo unketi uangalia haumo kabisa ha, makosa fanya makosa umeapizwa bana na nani na Jibril alayhi salatu wasalam aliitikia amin nani mbora wa viumbe mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aitikia amin raghima anfu mri'in dhukirta indahu falam yusalli alayk ameangamia mja ambaye utatajwa wewe mbele yake kisha asikuswalie فقلت آمين كيتكيا آمين رواه البخاري في الأدب المفرد وعن كعب بن عشر ابن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر يعني هذرشاني منبر فحضرنا ما صحابه كيلت منبر falamma irtaqa darajatan qala mtume sallam alipopanda daraja akasema amin falamma irtaqa darajata thania qala amin falamma irtaqa ad-darajata thalitha qala amin panda kila daraja pana na mimbara mtume sallam ilikuwa namna hii daraja moja mbili tasiku tuwekea ngazi hapo utafikiri uenda wapi sijui utafikiri wapanda gorofa unaona msikiti mwingine umewekiwa mimbar hivi wapanda tu wewe nende upanda tu wewe paka ufike huko juu ah mimbar ya mtume salama sunna ilikuwa na daraja tatu na mtume salama alikuwa akisimama daraja hii ya juu kabisa ya tatu alipofariki mtume salama Bakar Siddiq akati wapi kwenye ya pili so mtume salama ni mbora kuliko yeye hakutaka kusimama katika sehemu sawa na mtume salama akawa simama chini yake na ndiyo mpaka leo ndio mpaka leo tusimama hapa chini lakini mtume salama alikuwa akipanda mpaka daraja ya tatu juu akisimama alayhi salatu wassalam hivi ndivyo kwa mbara mtume sana hii hadithi kila akipanda daraja moja amin amin amin kile umekiwa ngazi hivi ukipanda utafikiri ufanye mazoezi mpaka juu kule ukija kuporomoka utakoma na usikie kisunzi hivi kidogo khatibu utafurahi waweza bingiria hivi mpaka chini watu wakafikiria ntaya linaanguka lile afadhali hii huko kwenye pili tu wakanyaga moja washuka taratibu mwenzako kushikilia nafasi kinukio huko katika ya kumi huko ama wengine siku hizi utengeza mimbar za jamaa kata kona piga kona huko kisha katokea na juu kule kisha kiti si mimbar tena sasa hii yote ni mukhalafa lisunna na maulama ili wamelizungumza lakini twapenda mapambo sisi twapenda sasa tuzifanyeje fanye kabati funga ifanye kabati ama store kuna mmoja akasafanya mzaa sema sasa nifanye nini nikamwambia ifanye kabati sasa nikwambia nini ushaijenga ushaitia huko khatibu aingia kichochoroni sio tokea na wapi huko amona juu tuanzuka wewe mpandaji huko daraja tatu hii very simple ya mtume salama iko hivi basi hivi ndivyo mimbara mtume sallam ilivyokuwa na masahaba wakabakia pale pale kama alivyokuwa mtume sallam daraja moja mbili tatu kwa ikiwa kuna nyingine ushaitengeza ile ya kukona ile store tu fanya store pale ndani weka fagio nini vitu huko au weza kufanywa maktaba ikawekwa vitabu pale ndani ikiwa msikiti una darasa basi itakuwa yafaa zaidi inaweza kuwekwa amplifier kule ndani na nini vitu kama hivyo yanatumiki kisha mtengeze mimbar ya sunna ndogo tu hivi ya daraja tatu muiweke mbele pale hii ndio sunna wallahu musta'an najua utapiga kisala pia mimbar eh si nyinyi mpenda mtume hasa mfuateni alafu mje mtuonyeshe sisi vidole mwasema sisi atumpe sisi mpaka mimbar tutaki kuizidisha tunavyompenda mtume sallam hakuna kuzidisha chochote kama wewe wampenda mtume sallam mfuate vile vile alivyokuwa alayhi salatu wassalam kwani wafikiria masahaba walikuwa washindwa kutengeneza ngazi kumi hata ishirini wangetengeza haiwashindi ilikuwa haiwashindi wallahu almusta'an aya nenda kanipigie picha mimbari ya haram kisha unitumie mbona maka iko hivi shauri yako bana kama maka ndio sunna ah kitu kifanywa maka sio sunna sunna nitokwambia mtume swalla sallam amfanye hivi basi pefuata Mbona maka watu wapigi maulidi nyinyi mwapiga? Mbona msemi hiyo? Mbona Madina pale msikitini nakufanya maulidi nyinyi mwafanya? Mbona hilo mliangalia? hakusomu itima kule nyinyi mwasoma. Mbona mliangalia hilo? Makhurafi mnatabu kweli. Mweka kaida alafu nyinyi mwashindwa kuifuata. na kaida yenyewe ni ya batil lakini waiweka wao kuwalazimisha watu wa haki na hivyo hivyo wao pia hawaifuati فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه aliposhuka mtume sallam baada ya kutoa khutba masahaba akamwambia rasulullah umesema maneno leo tumekusikia tujawahi kukusikia ukisema qala inna jibril alayhi salatu wassalam arada li jibril alayhi wasallam amejitokeza kwangu yani ameingia فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له بعدا na awe mbali kabisa yule ambaye ameidiriki ramadhan kisha asisamewe Allahu akbar sallallahu yaghfir lana ajma'in qultu amin tumsana makaitikia amin na awe mbali kabisa mja huyo falamma raqitu athaniya nilipopanda daraja ya pili qala bu'dan liman dhukirta indahu falam yusalli alayka na awe mbali kabisa yule ambaye utatajwa e Muhammad mbele yake kisha sikuswalie na awe mbali kabisa mtu huyo qultu amin akaitikia amin alayhi salatu wassalam falamma raqitu athalitha nilipopanda daraja ya tatu qala bu'dan liman adraka abawahu al-kibara الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين na awe mbali kabisa mja ambaye amediriki au wamediriki wazazi wake wawili utu uzima kwake yeye au mmoja wao kisha asiwe sababu ya yeye kuingia peponi na mimi nikaitikia amin chunga kama mzazi wako yuko hai wote wawili au mmoja ndiyo milango yako ya pepo fanya bidii sana na ikiwa ushafariki bado una nafasi ya kuwafanyia wema wazazi wako baada ya kufariki kama alivyokuelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwafanyia wema ahlu wuddi abihi wale ambao baba yako alikuwa akiwapenda katika marafiki zake na nani wafanyie wema na pia waweza kumtolea sadaka mzazi wako na ikamfikia huo ni katika wema wamfanyie lakini maadamu wako hai basi wallahi una milango ya pepo imekuelekea chunga chunga utakuja kujuta ukiikosa waulize ambao washakosa milango hii watakwambia maneno chunga sana hakikisha mzazi wako baba mama ama kama ni baba peke yake ni mama peke yake yuko radhi na wewe mfanyie wema awe radhi na wewe ni kheri kwako ama utapata taabu wewe wewe unaombewa na mtume Muhammad sallam na Jibril wewe wacha mchezo utapata taabu wewe raghima anfu wajua maana yake nyingine nini pua yake iguse mtanga chini kule mm, aanguke na pua yake ushawahi kuanguka na pua ushakumbatia lami siku moja shona mtu anateleza kisha baada ya kutikita na mikono akita na pua mm. waionaje angoje ukite na pua tuko chini ndio kuangamia huko raghima anfu wataka kuwa mfano wa hiyo chunga umeapizwa na Jibril ambaye ni mbora wa nani wa malaika kiongozi wa malaika Jibril alayhi salatu wasallam ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع yule anayetiwa na malaika kule juu thumma amin aomba maapizo kisha aitikia mbora wa viumbe wote alayhi salatu wassalam Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema amin kwa nani mmoja katika wale waliotajwa ni yule ambaye atawadiriki au watadiriki wazazi wake wawili utu uzima wakiwa na yeye kisha wasiwe ni sababu yeye kuingia wapi kuingia peponi ah ukisikia kama hivi watakana uwe vipi na wazazi wako yani we hii hapa pepo hii ndio sababu ya kwenda peponi kisha wafanye mchezo wewe eh, bwana unacheza na shilingi kwenye shimo la choo bwana wanacheza na shilingi kwenye shimo la choo kuna mwalimu mmoja akisema hivyo unacheza na shilingi kwenye shimo la choo kama hivyo ndio ikianguka ishakwenda hiyo chunga maadamu iko hai mzazi wako wallahi chunga wewe akili yako yote iwe huko kila ukitaka kufanya kheri mwanzo watu wa kwanza waje nani wazazi wako ni niwaridhishe kila siku kama alivyokuwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu arda kitu cha kwanza akitaka kutoka kwenda kazini mwanzo ampitia nani mamake Abu Huraira radhiyallahu anhu aenda kwa mama yake amsalimia mjudi hadi jioni akirudi kutoka kazini kutoka na shughuli zake kitu cha kwanza kabisa kabla ya kuingia nyumbani mwanzo enda kwa nani enda kwa mama yake ende akamsalimia ajulie hali yake amuombee na dua yake Allah amrehemu kama alivyomlea akiwa mdogo na mama yake alikuwa akimwambia anta Allah kama barartani kabira na wewe Allah akurehemu Abu Huraira kama ulivyokuwa mwema kwangu ukiwa mtu mzima waonaje dua hizo zikibadilishwa upati tabu bwana na kuna wengine wapata tabu maishani kumbe ile tabu yote anayoipata nini mzazi wake yuko radhi naye na Allah hayuko radhi naye utapata tabu eh uuliza utakuonyesha yule pale hata kama una dunia na umefunguliwa katika dunia haikufai chochote nani nyie aliwaambia kuwa raha ni utajiri raha ya nafsi ni utajiri nani aliwaambia aliyekwambia hivyo ankudanganya ama nkwambie kwa masikioni ankudanganya aliyekwambia furaha ya moyo wako yapatikana kwenye dunia na senti wallahi ankudanganya kama ni hivyo mtume Muhammad sallam alikuwa hashindi kuwa tajiri kuliko mtu yoyote bali mali zilikuwa zikipita akizitoa zote alayhi salatu wassalam mpaka wale wanaomuomba kwa namna njia, njia mbaya pia akiwapa yule bedhu alikuja kwa mtume sallam uslubu wa kuomba pia hajui kamshika matai mtume sallam i'tini ya muhammad fa innahu laysa min malika wala min mali abika hii si mali yako wewe wala babako utatoa hebu wewe kwa mfano leo akushike maskini asikupige akwambie kwa mbali wewe nini wewe toa hamsini hapo wewe ni ya babako hiyo ha ha akuomba huyo shilingi 50 tu hakukuomba chochote shilingi 50 tu yalla yalla basi umesubiri ukaenda zako kumjibu kitu lakini kinachofuatwa huyo atakula huko kwetu majengo sema atakula nganja yani aweza kupigwa kofi huyo ha mpaka nikamtia kisunzi wasemaje kisha pesa yangu Ah, ah sisi hatuna subra hiyo lakini huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatabassamu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatabasamu anamshika vile fayamur lahu bil ata kisha sema mpeni bwana yuataka huyu mpeni akapewa tabasamu akapewa huyo akaenda zake akumfanya lolote na alikuwa yoweza kumwambia mimi nani mimi wewe unijua mimi nani mimi ni mtume wa Allah wewe unishika hivi mpaka ngozi yake mtume sana mashingoni yatoka alama na yuampa alikuwa yuwaweza mtume sallama kumuomba Allah chochote anachokitaka katika dunia na Allah atampa lakini Allah ashamwambia walal akhiratu khairul laka min alula na kuna mtu ulimwenguni hapa amekanyaga hii ardhi aliishi na saada kama mtume Muhammad sallam nasoma hadith ashaddu nas bala al-anbiya watu wanaopata mabalaya na mitihani zaidi nani mitume thumma al-amthal fal-amthal lau kama hii dunia ingelikuwa na kima na ndiyo sababu ya saada basi wasingepata tabu mitume lakini walionjwa na kila ukiwa mfuasi wa karibu wa mtume Muhammad sallam utaonjwa na mitihani kweli kweli si ndio ujulikane mkweli ama muongo kama muongo uwezi utawacha ile njia kama ni mkweli utabaki ungangani kwa saada na utajiri ni moyo wako huu moyo wako ukiwa tajiri wallahi amiliki atakayemiliki idha kunta dha qalbin qanua ukiwa moyo wako huu una kinai una qanaa fa anta wa maliku dunya sawa wewe na mwenye kumiliki dunia hamna tofauti bwana kuna watu wana senti nyingi sana hata kailula walali atafuta tu atafuta tu atafuta tu ameketi kwenye shasha ile ya share zile angalia wapi kumpanda wapi kushuka enda mbio tu na kuna mwenzake yule kweni alafu na mbio zako zote tuseme kwa mfano mtu leo akupe milioni kumi shika za Kenya si zawadi yako waweza kula sinia ngapi za biriani zaidi ya vile unavyokula sasa ana kuuliza kwa kuwa sasa unakuwa milionea si ukifika milioni ndio itwa milionea siwasema hivyo wao sijui nafikiria ni hivyo ukiwa na laki itwa lakionea eh, una una chochote umoumo <laughs> tu elfu onea elfu nini waonewa sio uona hivyo sio twende ah tumkupandisha cheo milionea mamiliari wazungumza lugha ya mita sema wenyewe mkuulize ukiwa na milioni kumi na mwingine na milioni mia moja kipi chakula anachoweza kukinunua wa milioni mia moja ambaye wa milioni kupi, kumi hawezi kununua hebu nionyesheni eti kuna hiki chakula nini chakula gani ikiwa dari wale wale tata sisi twala wazo shilingi 350 tu watu wa vibarua vibarua sisi kutabu tabu pia twala anini kikubwa nkule ikiwa nkuku ah shilingi 400 tu mmoja shilingi 400 tu nikipiga kibarua huku na huku kupata 500 na la kuku siku hiyo si wala kuku na mimi namchoma pia namla na milioni zako kumi hatuna tofauti ah pilau ah kwani mtele mbegani nitanunua nusu shilingi mia utaumaliza mali utakula wewe na watoto wako nyumbani haya kilo shilingi mbili ifiki eh tofauti iko wapi mbona watu wajitia kurengwa rengwa akili hii haiwezi kutulia kwa sababu ya dunia wenda mbio wenda mbio nini baba taratibu taratibu wewe fanya shughuli zako muombe Allah akupe nini qanaa katika moyo wako wallahu almusta'an si wengi wanafikiria hivyo وعن جابر بن عبد الله مدوى وتتملزي حديثه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين ثم رقى الدرجة آه، الثانية فقال آمين ثم رقى الثالثة فقال آمين قالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات hii hadithi imefanana na zile nyingine hakuna haja ya kurejelea قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له نيما ناكن كما زلين يعني أميانغمية مجا أمي أميدريك رمضان كيش كم كموندوكي بلا يكسميه فقلت آمين ثم شقي عبد ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة كما فقلت آمين ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين نون دي بخيل مكوبة سيم صلى الله عليه وسلم روى البخاري في الأدب المفرد هاي ما يليز إن شاء الله تعالى طبعا يقول katika kikao kitakachokuja sasa muda umesonga na kesho insha Allah taala fikiri ni somo lingine sio kitabu kingine mshaikiwa timetable pale mtaifuata insha Allah hiyo darasa itakayokuja la adab al-mufrad tutamalizia kile kilichobakia katika al-fasl ar-rabi' kisha tuingie silatul arham kuunganisha kizazi insha Allah taala نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك